Արցախի նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի նախագահին ծննդյան օրվա արդիվ։ Քննարկվել են բանակաշինությանը շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Այսօր ազգային ժողովը արտահերտ նիստ է գումարել։ Քաշաթաղի շրջանում շարունակվում է հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Հադրութի շեշխորհրդի նիստում քննարկվել են տարաբնույթ հարցեր, որոնք են Արցախում սննդամթերքի ոլորտի զարգացման հերանեկարները։ Ինչ խնդիրներ կան Շահումյանի շրջանի դպրոցներում եւ ինչպես են լուծվում դրանք։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է. «Մեծարգո Սերժ Ազատի, ես արտեշ շնորհավորում եմ ձեզ ծննդյան օրվա կապակցությամբ»։ Մեծ ավանդ ունենալով հայկական երկու հանրապետությունների եւ հայոց բանակի ստեղծման գործում դուք այսօր էլ շարունակում եք անձնվիրաբար ծառայել հարազատ ժողովրդի անվտանգության ապահովմանը եւ բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը, համազգային խնդիրների լուծմանն ու մեր դարավոր նպատակների իրականացմանը։ Համոզված եմ այսուհետ էլ հաջողությամբ կպսակվեն Մայր Հայաստանի եւ Արցախի զորացմանն ու բարգավաճմանն ուղղված ձեր բոլոր հարյանանվեր ծրագրերը եւ մեր ժողովուրդը կտոնի նոր հաղթանակներ։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ ծննդյան տարեդարձի արդիվ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջարողություն ու ամենայն բարի։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի մոտ հունիսի 30-ին տեղի ունեցել խորհրդակցություն Պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամանատարական կազմի հետ Պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են բանակաշինությանը Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանում տիրող իրավիճակին, զինծառայողների սոցիալական պայմանների բարելավմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Այսօր Արցախի ազգային ժողովը գումարել է արտահերտ նիստ պատմում է Բելլա Լալայանը։ Ազգային ժողովն այսօր իր արտահերտ նիստին քննարկել եւ հավանության արժանացրել կառավարության կառուցվածքի մասին օրինագիծը, որը ներկայացրել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Լևոն Գրիգորյանը։ Օրինագծի համաձայն Արցախի կառավարության նոր կազմում կգործեն առողջապահության, արդարադատության, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի, արտաքին գործերի, գյուղատնտեսության, էկոնոմիկայի, կրթության, գիտության եւ սպորտի, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի, պաշտպանության, քաղաքաշինության, ֆինանսների նախարարությունները, ինչպես նաեւ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար։ Կառավարության առընթեր պետական կառավարման մարմինների թիվը կրճատվել է 5-ով նախկին 9-ից կգործի միայն 4-ը, որոնցից 3-ը ուժային համակարգից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը եւ Արցախի ոստիկանությունը, ինչպես նաեւ շրջակա միջավայրի ու բնական ռեսուրսների վարչությունը։ Լևոն Գրիգորյանն իր խոսքում նշել է, որ ղեկավարողակների կրճատման միջոցով կձևավորվի ավելի արդյունավետ կառավարման համակարգ փոփոխություններով կառավարությունը նպատակ ունի բարելավել կառավարման համակարգը, հետապնդելով երկու հիմնական նպատակ։ Առաջինը՝ ղեկավար օղակների կրճատման միջոցով ապահովել առավել արդյունավետ կառավարման համակարգ։ Օպտիմալացման միջոցով կրճատել մարմինների պահպանման բյուջետային ծախսերը, ուղղելով դրանք ծրագրային աշխատանքների կատարմանն ու ֆինանսավորմանը։ Պահպանման ծախսերը կրճատվեն հաստիկային միավորների քանակի, ծառայողական ավտոպարկի պահպանման եւ հաշվարկային այլ ծախսերի հոդվածներով։ Խորհրդարանականների մոտ կառավարության նոր կառուցվածքը հարցեր առաջացրեց, մասնավորապես գործազուրկների թվի հնարավոր աճի վերաբերյալ, որը հնչեցրեց շարժում 88 խմբակցության անդամ Վիտալի Բալասանյանը։ Հարցին պատասխան Լևոն Գրիգորյանն ասաց. Կառավարությունը կուսումնասիրի այդ հնարավորությունները, կրճատվող կամ աշխատանքից դուրս մնացած պետական ծառայողների մասնավոր հատվածում ներգրավելու խնդիրը եւ կարծում եմ մենք մոտ ապագայում կունենանք որևէ ծրագիր։ Նույն հարցի առնչությամբ վարչապետ Արայք Հարությունյանը բարձրաբանել է, որ պետական սեկտորի օպտիմալացումը կմեղմվի մասնավորի ընդլայնմամբ։ Պետք է գնանք եւ պետական բավական մեծ ծառայություն պետք է փոխանցենք մասնավոր հատվածին եւ այս որ նշում է օպտիմալացում, արդյունավետության բարձրացում հիմքում դա է դրված։ Վարչապետ Արայք Հարությունյանը հիշեցրել հայտարարեց կառավարության կազմում նախկին փոփոխությունների փորձի մասին։ Մենք մի քանի անգամ տեղափոխություններ եւ ձևափոխություն ենք արել կառավարության կազմում։ Հնարավոր է, որ սա եւս վերջնական չէ։ Այսօր նոր կառուցվածքը դեռևս օրինագիծ է, որի բացերը Երևան միայն բնականոն գործունեության արդյունքում, ասել է վարչապետը եւ ընդգծել, որ պետական սեկտորի ուրջեցվածության մասին հանրության բողոքները հարթարացի են։ Այո, ունենք ուրջեցված պետական համակարգ։ Մենք խոսում ենք, որ ծախսերը պետական համակարգում շատ ավելին են, քան պահանջվում է։ Մեքենա մեքենաների քանակի մասին ենք խոսում։ Այս բոլորը կառուցվածքային փոփոխության զուգահեռ իրականացնեն։ Պարտադիր սկսելու են կրճատել պետական ծառայողական մեքենաները, ապարատների ծախսերը։ Թե մենք չկատարենք, մենք խնդիր ենք ունենալու։ Առանց կառուցվածքային փոփոխության պետական կառավարման համակարգում կոնկրետ կրճատում իրականացնելը դժվար է։ Օրինագիծն ընդունում է ձայների 22 կողմ եւ 7 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ խորհրդարան այսօր քննարկել է նաեւ մի շարք օրինագծեր ֆինանսների ոլորտից, վարչատարածքային բաժանման, ինչպես նաեւ կենսաթոշակների մասին։ Ազգային ժողովի այսօրվա լիստին ներկայացվել է նաեւ 2012-ից 14 թվականների ազգային վիճակագրական աշխատանքների երամսյա ծրագրի, ինչպես նաեւ 2014 թվականի եւ 2015 թվականի առաջին երամսյակի բյուջեի կատարման հաշվետվությունները։ Բելալալայան այսօր Քաշաթաղի շրջանում շարունակվում է հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Քաշաթաղի շրջանում արդեն 1 ամիս են հարավային թևի համայնքներում ընթանում է հացահատիկի բերքահավաքը։ Իշանադար գյուղում գործում է արտարդեհային օպերատիվ շտաբ շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Ոնցը կատարում է Թոմասարում, Կովսականի ենթաշրջանում եւ Որոտանի Սարաարթում։ Այս տարածներում տեղակայված են ակարդեհային հենակետեր։ Ըստ շտաբի տվյալների, ամսվա ընթացքում բռնկվել է 20-ից ավելի ըրդեհ, որից վնասվել է մոտ 100 հեկտար հացատիկի արտ։ Այժմ գտնվում եմ Իշանաձորում եւ ներկայացնում եմ Բերքավակի տվյալները։ Հունիսի 29-ին Բերքավակ կատարվել է 15 ամասներում եւ պետական պաուստային ֆոնդի հողատարածքներում։ Ընդհանուր հնձվել է 234 հեկտար ծորեն, 28.8 ցենտներ հեկտար բերքատվությամբ եւ 135 հեկտար կարի 26.2 ցենտներ հեկտար բերքատվությամբ։ Արտերում աշխատել է 47 կոմբայն։ Մեկ ամսվա ընթացքում հնձվել է ընդհանուր 7549 հեկտար արտ, ստացվել է 21322 տոննա բերք, 28.2 ցենտներ հեկտար միջին բերքատվությամբ ընդվել է 5477 հեկտար գարի եւ 2072 հեկտար ցորեն։ Հունձը շարունակվում է։ Արաբային թևում մնացել է ընդելու 5186 հեկտար տարածք։ Հադրութի շրջանային խորհրդի նիստում քննարկվել են տարաբնույթ հարցեր։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը ներկայացավ Հադրութի շրջանային խորհրդի նիստը, որը վարում էր վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը։ Նիստի ներկայացվող բազմաբնույթ հարցերի շարքում բռնում քննարկման առարկադարձավ ներքաղաքի ընթացքի եւ ամառնահերկի ուղղությամբ տարու աշխատանքների մասին հարցը, որը ներկայացրեց աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության ու օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Ակոբյանը։ Տեղեկության համաձայն 2015 թվականի բերքի տակ կատարվել է 8500 հեկտար հացահատիկայինների ցանց, որից 3427 հեկտար ցորեն, 5073 հեկտար գարի ստեղծված օպերատիվ շտաբը ձեռնարկում է հնարավոր բոլոր միջոցները բերքահավաք անկորուս կազմակերպելու համար։ Հանձված տարածքներից ստացվում է բարձր բերք։ Ըստ բաժնի վարիչի Շրջանում հաշվառված 56 կոմբայներից 50-ը մասնակցում են Բերքահավաքին։ Բերքահավաքի աշխատանքները մասնակցում են նաև Մարտունու մեքենատրակտորային կայանին պատկանող 5 կոմբայները։ Հունիսի 30-ի դրությամբ հունձվել է 6093 հեկտար հացադիկայների տարածք, որից 1224 հեկտար ծորեն, 28.4 ընդհանուր ցենտներ միջին բերքատվությամբ եւ 4869 հեկտար գարի 24.2 ցենտներ միջին բերքատվությամբ։ Ստացվել է 15043 տոննա համախառն բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 24.7-ական ցենտներ։ Ներկայական կորուս կազմակերպելու նպատակով աշխատանքներն իրականացնում նաև արտակարգ իրավիճակների հադուրից շրջանային բաժնի արակարձակման հրշեջ 5 ջոկատներով։ Չնայած հացադիկայները որշակի կորուստների, որոնք պայմանավորված են հրդեհներով, ամեն ինչ արվել է, որ ժամանակի մարեմ բռնկած հրդեհները։ Ստեփան Հակոբյանը միաժամանակ նշեց, որ հնձի աշխատանքների զուգընթաց պետք է ձեռնամուխ լինեն ամառնահերկի աշխատանքներին։ Նա առաջարկեց անհապաղ սկսել ամառնահերկի աշխատանքները Հարցերթի վարդակերով իր մտահղացումները վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյան նշեց, որ Բերքահավաքը շատ դժվար է անցնում։ Կոմբայների պակասը եւ աշխատությունը բազում խնդիրներ են առաջացնում։ Բազմիցս են խոսել հակարգային միջոցառումների կատարման մասին, բայց ցավոք ոչ բոլոր համայնքներում են այն իրականացրել։ Նախորդ օրը համայնքների ղեկավարներին սեփականաշնորհված եւ ժողովրդի վարձակալված տարածքներում իրականացնել հակարգային միջոցառումներ, կազմակերպել շրջօրյա հաշտապահություն եւ անել ամենից բերքի կորուստներից խուսափելու համար։ Խոժլով ձեր բերվող սերմերի մասին վարչակազմի ղեկավարը առաջարկեց լաբորատոր ստուգման ենթարկել արկա սերմերը, որից հետո այն ամբարել հետագա ցանքսերի համար։ Որակարգային հարցերի շարքում քննարկվեցին նաև 2015-16 ուսումնական տարվա նախապատրաստության ուղղությամբ դոպրոցներում իրականացվող վերանորոգման աշխատանքների մասին հարցը, որը ներկայացրեց հադրորդին շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Գրիշա Շաքարյանը։ Ներկայացող հարցի արդի վարչակազմի ղեկավարը կազմակերպության տնօրենի եւ աշխատակազմի գլխավոր շարտարապետի ուշադրությունն հրավիրեց դպրոցներում կատարող ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների ստուգման եւ որակի վերահսկման վրա։ Շրջանային պարտինիստի քննարկման ներկայացրեցին նաև Դրախտիկի, Ազոխի, Տողի եւ մեծ թաղերի համայնքների ղեկավարների շեփական եւ պետության պատվիրակված ու համայնքների ավականու լիազորությունների նկատմամբ իրավական ուսկողություն եւ պետական վերահսկողության ռիսկների մասին, շրջանում ջրամատակարարման բարելավման ուղղությամբ տարու աշխատանքների մասին, Դրախտիկի պետական մանկապարտեզ պետական ոչ հրատարային կազմակերպության գործունեության մասին հարցերը։ Շրջանային խորհրդի նիստի աշխատանքները ամփոփեց Ադրուտի վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախյան բիզնես համաժողովի ծրագիրը հագեցած էր տարաբնույթ թեմաներով, որոնցից մեկն էլ սննդամբթերքի ոլորտի զարգացման հնարավորությունները եւ հերանեկարներն էր։ Քննարկմանը մասնակցում էին Բելարուսից ժամանած ֆերմերներ, Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության մասնագետներ, հյուրեր։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Արցախի ագրովերամշակող արդյունաբերությունը դեռևս խորթային շրջանից եւ այժմ էլ համարվում է երկրի տնտեսության կարևորագույն ու բարձր արդյունավետությամբ աշխատող ճյուղերից մեկը։ Այսպես սկսեց իր խոսքը Արցախի գյուղատնտեսության փոխնախարար Կարեն Աղաջանյանը։ Հանրապետությունում այսօրվա դրությամբ գործում է գյուղատնտեսական հումք վերամշակող ավելի քան 3 տասնյակ ձեռնարկություն, այդ թվում պտուղ բանջարեղեն, խաղող կաթ, միս վերամշակող, ինչպես նաեւ բուսական յուղի արտադրության ու ալրաղացային ընկերություններ։ Важно то, что местные перерабатывающие компании располагают Հարկ է նշել, որ վերամշակող ընկերություններն արտադրության ծավալների ավելացման մեծ ներուժ ունեն, քանի որ առայժմ օգտագործվում են արկա արտադրական հզորությունների 45-ից 50%-ը։ Քննարկման ընթացքում ցուցադրվեց ֆիլմ, որտեղ ներկայացվեցին սննդամթերքի ոլորտին առնչվող հիմնահարցեր։ В республике действуют два большие молокоперерабатывающие компании. Հանրապետությունում այսօրվա դրությամբ կատ վերամշակող ընկերությունները երկուսն են՝ Արցախ կատ եւ Առաջնեկ Փակбаժն իրական ընկերությունները։ Այսպես 2014 թվականին վերամշակող կազմակերպությունների կողմից մթերվել է 2870 տոննա կատ, ինչը գերազանցել է 2010 թվականի մակարդակը ավելի քան 2.6 անգամ, իսկ 2013 թվականի մակարդակը 30.6%-ով։ Բելարուսիայի ժամանակ ֆերմերները նշեցին, որ Արցախում անհրաժեշտ է ավելացնել ծավալեղենի արտադրությունը եւ պտուղ բանջարեղեն վերամշակող երկու գործարաններում ավելացնել մթերվող բանջարեղենի եւ պտղի տեսականիները։ Փորձի փոխանակման նպատակով Արցախի ֆերմերները կժամանեն Բելարուսիա։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շահումյանի շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ինչ խնդիրներ կան եւ ինչպես են լուծվում դրանք, պատմում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Ադրբեջանի 16 համայնքների դպրոցներում 2014-15 ուսումնական տարում 9-րդ դասարանն ավարտել է 43 աշակերտ, որոնցից մեկը եղել է երկտարեցի, այսինքն անցյալ տարի քննությունները չի կարողացել հանձնել, կրկնել է դասընթացն եւ այս տարի բարեհաջող ավարտել։ Այս մասին մեծ հերցերիցում նշեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը։ Նա տեղեկացրեց նաև, որ այս տարի եւս 9-րդ դասարանում կան վերաքննություն հանձնող աշակերտներ հայոց լեզու եւ մաթեմատիկա առարկաներից։ 12-րդ դասարանն ավարտել է 36 աշակերտ, նրանց ավարտական քննությունների արդյունքները հիմնականում դրական են։ 36 շրջանավարտներից 8-ը մասնակցել են միասնական քննություններին։ Նրանց մի մասը հաջող է հանձնել քննությունները, մի մասի գնահատականները ցածր են եղել։ ԳԹԿ-ն վերջնական արդյունքները կդրամադրի 1-2 օրից, եւ եթե կլինեն աշակերտներ, ովքեր ավարտական քննության մասով դրական շեմը չեն հաղթահարել, նրանք վերաքննություն կհանձնեն հուլիսի 2-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածում, իսկ ովքեր հաղթահարած կլինեն կստանան ավարտական վկայական նշեց մեր զրուցակիցն ու հավելեց, որ Շահումյանի շրջանի դպրոցների շրջանավարտները հիմնականում դիմում են Արցախյան բուհեր։ Եկող ուսումնական տարում Շահումյանի շրջանի դպրոցներ նախնական տվյալներով կհաճախի 92 առաջին դասարանցի։ Նշենք, որ անցյալ տարի շրջանն ունեցել է 73 առաջին դասարանցի։ Խոսելով կրթական ոլորտի խնդիրներից Խորեն Վարդանյանն ընդգծեց, որ ուսուցիչների պակասը եղել եւ մնում է ամենացավոտ հարցերից մեկը։ Ծայրամասային յուղերում ունենք ուսուցիչների պակաս, հիմա պատրաստում ենք թափուր տեղերի հայտը, մրցույթ կհայտարարենք եւ կփորձենք հնարավորինս համալրել։ Եթե առաջ հիմնականում մոտար լեզու, մաթեմատիկա եւ ֆիզիկա առարկաների մասնագետների պակաս կար, ապա հիմա որոշ դպրոցներում ունենք նաեւ քիմիայի, կենսաբանության մասնագետների պակաս, նշեց կրթության բաժնի վարիչը։ Մեր զրուցակ Փաստագետը տեղեկացրեց նաև, որ Շահումյանի շրջանի ուսուցիչների համար բարբերաբար կազմակերպում են սեմինարներ, վերապատրաստական դասընթացներ։ Անցյալ տարի Խարվաճարի միջնակարգ դպրոցում կազմակերպվեցին ընթորինակման դասեր քնջային մեթոդ միավորումների համատեքստում, որին մասնակցեցին համապատասխան ուսուցիչներ, համարյա թե բոլոր դպրոցներից։ Փորձում ենք բաց դասերի, փոխադարձ դասալսումների ու ընթորինակման դասերի միջոցով ուսուցման արդիական մեթոդները փոխանցել տեղի մասնագետներին, ամփոփեց կրթության բաժնի բարիչը։ Եվ թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է քիչ անպամած առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 20-ից 23, ցերեկը 32-ից 37 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։